İlk iki söyleşiyi daha önce yayımladık. 1941 e, İmroz doğumlu Timolyon Çaknis ve 1973-1975 e, yılları arasında İmroz'da öğretmenlik yapan e, ve yıllar sonra adaya yerleşerek burada yaşamaya karar veren e, Kemal Yazgan ile yaptığım söyleşinin kayıtlarına Babil'den sonra Facebook sayfasından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. İmroz söyleşilerine sevgili arkadaşım Stelio Berber ile yaptığım söyleşiyle e, devam ediyorum. E, programda Lemnos, Samotraki, İmbroz ve Tenedos şarkıları albümünden ve Atina'da yayınlanan İmbroz şarkıları albümünden seçtiğim e, şarkıları da yer verdim. E, şimdi sizleri Stelio Berber ile yaptığım söyleşiyle baş başa bırakmak istiyorum. Açık Radyo'da Babil'den sonra da bu haftada İmroz'dayım, Gökçeada'dayım. E, adanın kadim köylerinden Ayatodori yani bugünkü adıyla Zeytinli Köy'de ee, sevgili arkadaşım Stelio Berber'in Ilisos restoranında e, muhabbet ediyoruz. Ben ona konuk olduğum. O benim Babil'den sonra programı ikinci kez konuk oldu. Merhaba. Hoş geldin Erci. Stel- sen de hoş geldin. İmroz ve hmm, Stelio Berber diye sorsam neler söylemek Valla masal gibi bir çocukluğum geçti. Ben aslında burada doğmadım. <laughs> Ailem o yıllarda İstanbul'a göçmüştü. İstanbul'da doğdum büyüdüm ama e, yazları annenle dedenin yanına gelirdik annemle ve hani o e, masal kitaplarında bir yandan kuzular, koyunlar, e, tavuklar hikayeleri vardır ya öyle bir tablo tabloyu ben yaşadım ve belki de adaya beni bağlayan bu tecrübeler oldu. İşte büyüdük e, okul e, üniversite çağı derken hiçbir zaman kopmadık adadan. Ta ki pandemi döneminde tekrar bir kesin dönüş e, imkanı yakaladım. Nasıl oldu? Buradaki açılan okullarımıza müzik öğretmenliği teklifi alınca tamam. eşim Pelin'le birlikte bunu e, seve seve kabul ettik. E, ve son iki yıldır e, ailemle birlikte adada e, kendi köyümüzde yaşıyoruz. Zaten hali hazırda e, buradaki Kurulu kültürel mirasıma tabii. sahip çıkmaya çalışırken yıllardan beri e, evet. evet buraya yerleştikten sonra buna daha da hız kazandırdım. İşte şu anda bulunduğumuz Ilisos eski bir yağ değirmeni. 200 yıllık taşlarla bu soğuk sıkım dediğimiz bugün yağ e, sıkılan bir mekan. Sonrasında sabun fabrikası, sonrasında bakkal dükkanı olarak faaliyet gösteren bir mekandı ama uzun yıllar kapalıydı ve bakımsız vaziyetteydi e, derken e, TKDK'dan da e, AB formlarından faydalanarak bir hibe de kazandım ve burayı bir restoran olarak Türk-Yunan kültürü sentezi adı altında Çok güzel. ayağa kaldırdık. Geçen Hı-hı. sene itibariyle faaliyetteyiz. Bu sene de e, daha da İmroz mutfağına e, bir giriş Hı-hı. yapmak istiyoruz. Çok güzel. E, keyifle ve hani ekipte de çok motivasyonu yüksek şekilde ada mutfağını, bu Ege kültürünü Hı-hı. özellikle İmroz özelinde e, deneyimlemek isteyen herkesi Elisos İmroz'a bekliyoruz. Peki abi şöyle İmroz ve gastronomi deyince buraya özgü, adaya özgü tatlar dersem ne diyeyim? Var. E, <clears throat> olmaz mı? Yani e, şunu söyleyebiliriz ilk etapta. E, ada e, kendi içinde e, yüzyıllardır kendi e, ekonomisini, kendi üretimlerini yerel halkın sağladığı bir döngü içinde var oldu. Yani zeytinyağı, zeytin e, zeytin ağacı, herkesin e, bakıp sonuçta meyvesini aldığı bir e, döngüsü vardı. Bir o kadar hayvancılık, balıkçılık, bağcılık yani. e, zamanla tabii kayboldu evet, bütün bu gelenekler. Maalesef. Çünkü e, bir yandan e, globalizm, bir yandan e, adının e, belki bir dönem. O da tesir etti şüphesiz. E, ama ada içinde yaşamak ve üretmek o da başka bir disiplin gerektiriyor. Çok o doğru. zaman içinde o da kayboldu ama e, her ne kadar bunları yitiriyor olsak da bizim dönüp dolaştığımız yer yine orası. Yani yine o döngüye dönmek tabii, zorundayız. Çok yani doğru. biz tabii burada doğup büyümediğimiz için bu döngünün biraz dışında kaldık. Anladım. İşte şimdi kısmen e, ucundan yakalamaya çalışıyoruz. İşte bu Elisos projesi bir şekilde bunu e, tetikleyen belki. bir şey oldu. Yani Hı-hı. bir ana merkez oldu. Biz burada örneğin e, yerel e, zeytinyağı kullanıyoruz. Özellikle organik tercih ediyoruz. E, bir o kadar adada e, yetişen ürünlerden kullanmaya çalışıyoruz. Ada balığı olsun, e, ada sebzesi meyvesi olsun. Bu minvalde küçük bir çiftlik hazırlığımız da var. E, bu e, oluşuma yetecek kadar. Kolay bir operasyon değil e, ada şartlarında ama e, değiyor mu? Değiyor. Çünkü zaten dünya çapında buna bir dönüş var. Çünkü artık konvansiyonel tarım, bütün bunların e, ne kadar aslında yıpratan, gereksiz Kesinlikle. ve karbon e, ayak izi bırakıyoruz e, yani olduğunu hepimiz öğrendik, Tabii. öğreniyoruz. Yerinde üretip ee, yerinde tüketmek diye bir şey vardı çağlar önce. Şimdi yeniden ona dönmek durumundayız diye düşünüyorum ben. Öyle. Öyle. E, en azından bu farkındalığı e, yaşatmak. E, evet ve çocuklarımıza aşılamak şimdi tabii. o o daha da önemli yani tabii, bunu tabii. E, biz kaçırdık bu treni. Evet. Çocuklarımız kaçırmasın. Evet. Anlasın. O yüzden çok keyifle e, bu buradaki bu kültürel mirasımıza özellikle Gastronomi gastronomik olarak sahip e, ve her anlamda yani sunum, lezzet, Kültür, içerik. Aslında çok sade belki. bir mutfağı var İmroz'un çünkü. imkanlar da e, çok Kapalı, gelişmiş ka- ana değil. uzak. Tabii yani üretki olsun ve evet. onu onun üzerinden yapılan bir e, ama dediğim gibi yani bugünkü dünyada bunlara çok Doğru. E, yer veremiyoruz e, Kesinlikle. ülkemizde. Haklısın. Ελπίδα στα ανθισμένα τη κλονιά. Στον τόπο που σε πρώτο είδα δεν αφητεύσω μουσουλιά για να κρεμάσω τα σελπίδα Στα ανθισμένα τη κλονιά. κοιτάζω και τα ξαναβλέπω τα μάτια σου τα μενεξιά που με ζαλίζουν και με στέλνουν στην παλαιά μας έρημη φωλιά. Τρεμάζω και τα ξαναβλέπω τα μάτια σου τα μενεξιά που με ζαλίζουν και με στέλνουν στην παλαιά μας έρημη φωλιά. αν στη φωλιά μας και λαϊδούνε όλο αιδόνια κι άλλα πουλιά Τα περασμένα μας θυμίζουν και συνεχίζουμε όπως παλιά Κι αν στη φωλιά μας και λαϊδούνε όλο αϊδόνια κι άλλα πουλιά Τα περασμένα μας θυμίζουν και συνεχίζουμε όπως παλιά. Ayatollah'daki okul da kapalıydı uzunca bir zaman. Sonra açıldı ve sen yeniden orada müzik eğitmeni olarak döndün değil evet, mi? Evet, evet. Böyle kısaca anlatacak olursak 2013'te e, ilkokul e, faaliyete geçti. İlk Hı-hı. Rum İlkokulu. 2015-16'da ortaokul ve lise Tepeköy'de, Agridya'da eski bina restore edildi. Hemen akabinde anaokulu da eklendi ilkokula ve e, 4 kişiyle başlayan bu yeni eğitim e, süreci şu anda 57 öğrenciyle Çok e, güzel. taşlandırılmış durumda. Harika. Ve tabii bunun e, umarım önü de açık olur. Çok güzel. Gelecekte daha umarım. daha da insanlar burada yaşamaya, üretmeye. Çünkü yaşam demek üretmek tabii, demek. Kesinlikle. Sadece burada e, okul değil tabii o gelen ailelerin evlerini restore etmesi, yaşamaya başlaması. Benim dahi İstanbul'dan buraya gelmemde büyük bir faktördü. Tabii. Ee, Sanıyorum daha önce Gökçeada'da yaşayan ailelerin çocukları da bugün işletmeler kuruyorlar değil mi? Belediyenin de küçük bir teşviki oldu diye biliyorum ben bu anlamda değil mi? Yanlış şöyle biliyorum. yani açıkçası e, yarım asır kadar insanlar burada ana dilini okuyamadı. Okullar açıldıktan sonra Hı-hı. bu durum değişti ve e, artık burada yaşamak isteyenler biraz biraz dönmeye başladı. Bu bir süreç ve e, gelenler de tabii bizim gibi ben de hani bu vesileyle e, İlisos'un bir şekilde başına geçmiş oldum. Yani çünkü bu tip çalışmalarda mutlaka başında olman gerekiyor. yani doğru. otomatik pilotta yürüyecek çabalar değil bunlar. Biz de o eforu sarf etmeye çalışıyoruz. Yorucu ama keyifli. το σκινούδι κι αν επεράσα είδα μια στο παραθύρι κι αναστέναξα είδα μια στο παραθύρι κι αναστέναξα είχε μαυρά μάτια και σγουρά μαλλιά είχε και στο μάγουλο της μια μικρή ελιά είχε και στο μάγουλο της μια μικρή ελιά. Όριν τις ελίτσες δε μας τις μόνο μας τις δείχνεις για να μας τυραννάς. Μόνο μας τις δείχνεις για να μας τυραννάς. Δεν σας τις δανείζω, δεν σας τις πουλώ, μόνο σας τις δείχνω για να σας τυραννώ. Μόνο σας τις δείχνω για να σας τυραννώ. από το σκηνούδι ως την Παναγιά έχασα μαντήλι με κάτω φλουριά έχασα μαντήλι με κάτω φλουριά δώσ' μου το μαντήλι και κράτα τα φλουριά γιατί έχω αραβόνα στον πέρα μαχαλά γιατί έχω αραβόνα στον πέραμα μαχαλά. derneğiniz var. Çok güzel bir kitap hazırladınız ve evet, bu dernekle de arasında e, çok güzel işler yaptınız. Biraz onlardan söz eder misin? Evet o derneğimiz hala faal. 2002 yılında Gökçeada'yı Koruma Yardımlaşma Geliştirme Derneği, Derneği. kısmen öncü bir dernekti. Yani hmm. o yıllarda hmm. o kadar yayınlar gün olduğu gibi yapılmıyor. E, kalıcı olması e, açısından bir kitap yayınladık birkaç dilde İmroz'un eski bir tarih denemesini e, modern Yunanca'ya, İngilizce Türkçe'ye çevirerek tıpkı basımını da ekleyerek 2008'de yayınladık ve o kitap hala herkesin hani birbirine hediye ettiği ve İmroz tarihi dendiği zaman açıp okuduğu bir kaynak olarak paylaşılıyor. Ee, şimdilerde okullarımızın kurucu kurumu olan İmroz Eğitim Kültür Derneği de e, o da 2013 itibariyle okullar ve eğitim odaklı kurulmuş ikinci bir dernek. Haziran itibariyle de onun başkanlığını e, devraldım. E, her şey çocuklarımız için, her Çok şey doğru. buranın geleceği için. E, hani herkesin e, sonuçta e, ben olmasam başka biri başka şey olacak. Çünkü, Mutlaka evet. e, elimizden geldiğince şimdi bu tarafını da e, ayakta tutmaya çalışıyoruz. E, çünkü atalarımız Doğru. imece olarak yapmış bu binaları çok daha zor şartlar altında. Şimdi bugünkü imkanlar nezdinde e, daha da ileri götürmeliyiz Çok doğru, her anlamda. Ve bunu dediğim gibi asıl hedef bunu çocuklara aşılayıp onlara bu e, birlikte yaşam, birlikte var olma, hmm. yaratma, üretme. Hatta bugün neden bir insan çiftçi olmasın, inolog olmasın? Hep bunlardan uzaklaştık. Herkes işte hukuk, ticaret kendini Filan. E, konuşluyor. Halbuki buradan ilham alarak bu meslekleri yine burada yaşatabiliriz diye düşünüyorum. Peki şey Le Leonidas'la Stelia'ydı değil mi kızının? Evet. Onlar ne, ne dediler abi adaya dönüşümüzde? Pelin tamam. Hepimiz için Zaten çok. seviyordu burayı. Evet. Öyle kadarıyla. öyle. Tabii yaz kış yaşamak başka Tabii, bir tecrübe. Doğru. E başta biraz e, Aa, nasıl olur ne olur dedik hepimiz ama sonrasında deneyip göreceğiz dedik. Tabii. Hep birlikte bu kararı aldık. E, mutluyuz, iyiyiz. Çocuklar daha da böyle bu e, doğayla iç içe yaşamanın verdiği bir keyif. E, Eğitime burada devam edecekler burada, değil mi? Burada ediyorlar. Eğitim, evet, aynen. Çok güzel. E, aynen. E, Sonra, sonrası düşünülür. E, yani, e, sonrası ortaya. Allah kerim yani. Evet, Dünya zaten küçük bir dünya artık. Doğru, ee, doğru, ee, doğru. Önemli olan doğru temellerle normal şartlarda Kesinlikle e, ki biz bu konuda çok şanslıyız. Yani Değil mi? okullarımız evet, e, evet. butik, küçük okullar Kesinlikle. ve e, e bir şekilde... Çok daha iyi e, bir eğitim alabiliyor çocuklar belki küçük sınıflar. Öyle bir de bir Hı-hı. arada yaşama kültürü, e, buranın geleneklerini, e, işte Paskalya'yı, Tabii. Paskalya demek ilkbahar demek. Doğru. Bahar demek. Burada yaşamak Kentte işte şehirde. hatırlamıyorsun abi. E, bahar mı geldi, öyle, kış mı geldi. Öyle. Doğru. Aynen. E, pandemi biraz tabii herkesin herkesi olduğu etkiledi, gibi bizi doğru, de doğru. etkiledi ama şimdi inşallah önümüz açık. Τα γρυδιά είναι καλό χωριό, τα γρυδιά είναι καλό χωριό, τα γρυδιά είναι καλό χωριό γιατί από εκεί κι εγώ. Είμαι κι αυτό μου Μοσχού πληγάδο, βρέξε γλιστρό πλαστρόνο χαμό. Είμαι κι αυτό μου Μοσχού πληγάδο, βρέξε γλιστρό πλαστρόνο χαμό. γρίδια του να στα γρίδια του ανήφουρα, στα γρίδια του να νυφουρά, τσαλάπα τσίπουρα. Τα καζανιά σα του λουτάδες να μην τους βλέπει τσανταρμάδες Τα καζανιά σα του λουτάδες να μην βλέπει κι αρμαδείς. Γιατί μη κάνεις το πηγή, γιατί μη κάνεις το πηγή, γιατί μη κάνεις το πηγή. ψέματα μιλές πουλάκι την καρδιά μα το γονείς Οι ψέματα μιλές πουλάκι την καρδιά μα το γονείς Αγριδιά είναι καλό χωριό, τα αγριδιά είναι καλό χωριό Αγρίδια είναι καλό χωριό γιατί από εκείνη κι εγώ. Είμαι κι απ' το Μοσκόπι να δω πρέξε γλιστρό πλαστρό χάμο Είμαι κι απ' το Μοσκόπι να δω πρέξε γλιστρό πλαστρό χάμο Geleneksel ritüeller bugün devam ediyor mu Stelio? Ee, şeyi biliyorum 15 Ağustos Meryem Ana yoğurtusunda yapılıyor burada şenlikler. Ee, sadece o değil. O değil Şimdi değil mi? aslında karnaval döngüsü var. Ee, işte Mart Nisan aylarında yapılan e, onun dışında Kalanda dediğimiz e, çocuk şarkılarıyla kapı kapı gezerek e, insanları şenliğe çağırdığımız bir e, etkinliğimiz Çok var. Güzel. Ufak ufak onları Harika. ayağa kaldırıyoruz. Yani Harika. e, dediğim gibi pandemi gibi engeller olmasaydı Çok daha da ee, ama e, bu coğrafyanın olmazsa olmaz gelenekleri evet, bunlar. Doğru. Biz de hatırlıyoruz, biz de öğreniyoruz ve çocuklara da e, aşılamaya çalışıyoruz ve yaşanılarak kazanılan çok şeyler çok daha kalıcı. E, evet yani didaktik olarak değil doğru, ama doğru, hani doğru, o ortamda doğru. bulunduğun zaman Aynen. o e, bir şekilde DNA'ne işliyor. Kesinlikle. E, Ελένακι μου, Ελένιο μου, σίδαψε στο όνειρο μου. Ελένακι μου, Ελένιο μου, σίδαχθε στο όνειρο μου. Σταύρος θα γίνω και καρδιά στα κρυσταλλένια σου λεμά πάντα να με θυμάσαι, έλα νιό μου πανάθεμασαι. Πάντα να με θυμάσαι, Ελένιο μου πανάθεμασαι. Ελενάκι, Ελενάκι, σι μου πότισες φάρμακι. Βρε Ελενάκι, Ελενάκι, να κύσι μου πότισε σφαρνακέ. Θέλεις δε θέλεις βρε μικρό, θα έρθω το βράδυ να σε δω στην κλινή που κοιμάσαι, Λένα κι πανάθεμασαι στην κλινή που κοιμάσαι Ελενάκι πανάθεμασε, βρε Ελενάκι έλε, μου συνταχθές το όνειρο μου. Ελενάκι μου έλε, νιώ μου συνταχθές το όνειρο μου. Σταύρος θα γίνω και καρδιά, στα κρυσταλλενιά σου λεμά. Πάντα να με θυμάσαι Ελενάκι παναθέμασαι Μπράβο ρε Ελενάκι <laughs> Bir de şöyle 90'lı yılların başında ben seni tanıdım. Yani işte Rebetiko müziğini dinliyordum. Ama işte Ketencoğlu, İvi ve sen hani Rebetiko müziğini daha ne derler anlayarak, severek ilerletmemi sağladı. Müzisyensin sen. Kafe Aman İstanbul Eyvallah. peki nasıl devam edecek? Buraya geldiniz. Valla epey bir ara verdik. Şimdilerde işte e, yeni yeni konser e, zannedersem küçük bir dönüş olacak. Biz de özledik. Ben ilk Çok defa güzel. bu kadar özlediğimi hissediyorum. Tahmin yani. ediyorum. E, çünkü hiçbir zaman bu kadar uzak kalmamıştık Hı-hı. hayatımızda müzikten. E, ümitliyim. E, tamam adada olmamız bir farklı bir e, evet. durum yaratıyor ama Mesafe. E, zaten daha nokta vuruşu çalışmaya Hı-hı. devam etmeyi planlıyorum. İşte bu sene mübadelenin 100. yılı. Onunla ilgili bir proje hazırlığımız var. Seneye de devam edecek o çünkü ya, müzik. 22-23. Sadece müzik mi? Müzik, müzikal, anlatım böyle daha e, onu konuşuyorduk biraz önce hmm. arkadaşlarla. tanıştığımız arkadaşımızla ee, da e, bir şey sergiden evet, söz evet. ettin. O İmroz. O Kasım'da mı olacak? O evet Kasım'da e, Melike e, Çapan gazeteci Çapan arkadaşımız bir başında. E, aynen bizim de dernek olarak da şahsen benim de desteklediğim bir proje belgesel. Nasıl bir proje olacak abi? Yani şey mi? Hmm. Ee, bir sözlü tarih belgeseli. Tamam. Ee, aynı zamanda e, fotoğraf, eski fotoğraflarla günümüz fotoğrafları pekiştiren. Çünkü bu, bu konular e, derya deniz. Yani Tabii. tamam yapıldı, hı yapılıyor hı ama e, yani yaşayan e, hı bir hı kültürü e, hele hele de e, yıllar geçtikçe tekrar tekrar yaşatmak için Hı-hı. ve tanıtmak için e, bu tip şeyler e, çok, çok kıymetli. E, ve tabii e, adanın dışında da bunu anlatabilmek hı hı. o da önemli. sevdiğim iki arkadaşım Costa ve Spiro Stoforidis'in e, öncülüğünde Atina İmrozlar Derneği'nin de desteğiyle işte yine kıymetli Vasilis Kasuras, Udi, onun yanında Timoleon Leonçaknis onların kurduğu bir ekiple Hı-hı. benden de birkaç parçada şarkı söylememi rica ettiler. Ben de onları kırmadım e, çok hoş ada ezgilerini içeren bir albüm çıktı. O albümde Ninendi galiba değil mi? Sen ee, yıllar önce bana dinletmiştin. Bir nineme şöyle şarkısı. anneannem şu anda 104 Anneanne. yaşında. O da kaç gündür e, Aa, geçmiş olsun. Evet bir solunum sıkıntısı yaşadı. Hı-hı, Çanakkale'de işte gidip geliyoruz. Aa. Ee, bizim çok e, üzüldüm. E, evet bizim kıymetlimiz yani ya, ya. maskotumuz e, o Ay, inanılmaz bir e, hikayesi var onun da onu başka bir programda konuşuruz çok isterim belki anlatırız çok isterim o da e, yani ben ne zaman İmroz şarkısı derlemeye gitsem işte e, tanıdıklarıma hı hı, akrabalarıma komşuya vesaire herkes ya senin anneannen biliyor bu şarkıları bize geliyorsun evet. derdi en nihayetinde 90'lı yıllarda Atina'da öğrenciyken e, anneannemin e, kaydını yaptık birkaç parçada. E, onu da e, ekleyebiliriz programa. Çok seve iyi olur. Seve. Çok isterim. E, ve hatta belki de e, bildiğim kadarıyla ilk böyle albümü okuyan kişi anneannem oldu bu İbros türkülerini. E, hatta o zaman hayatta olan e, e Nikos Bidayalas çok önemli bir santuri, kemani hmm. o onunla e, ee, o santur çalmıştı yanılmıyorsam. Kiryakos Guvendas'ta keman çalmıştı. E, kayıt nerede yapılmıştı? Kayıt Atina'da yapıldı. Atina'da, Atina'da yapıldı ben öğrenciyken. Hmm. FM Records'tan işte bu adalarla ilgili bir albüm olarak yayınlandı. YouTube'da da mevcut. O ee, ada sirtosu. Evet. E, bir de ada e, yine e, düğün şarkısı olarak birkaç tane. Onların da e, kayıtları mevcut. Bunları da e, paylaşalım yaşatmaya programı. çalışıyoruz. Çok güzel. E, ama tabii yapacak çok Biliyorum, şey var. Çok şey var. Yani Umarım Öyle, zaman e, yetsin ve olanaklar izin versin. Evet isterim. yani e, toplumsal olarak e, var olmaya başladıktan sonra her şey e, gelir. Stelion'un anneannesi Paraşkevi Manya söyleşi yaptığımız günlerde Çanakkale'de yoğun bakımdaydı. İstanbul'a döndüğüm gün 11 Haziran'da hayata veda ettiğini öğrendim ne yazık ki. E, Stelio ile Madame Paraşkevi'nin doğum günü olan 1 e, Ağustos'ta onu anacağımız bir program yapmayı konuştuk. E, umarım bu programı yapma fırsatını bulabiliriz. Şimdi size Paraşkevi Manya'nın sesinden bir İmroz şarkısı dinletmek istiyorum. Ruhu şad olsun. μια φορά Σαν δεν βλέπω το πουλί μου την ημέρα μια φορά και πεντακόσια κι αν δείτε τα σακυρίκα χιλιά και πέτα κόσα. gypsy. Patrick Bartolomeos da Tabii tabii İmroz, bu köyden bizim e, e, köyden de İlisos'un bitişiğindeki bina hemen solumuzdaki babasının kahvehanesiydi. Patrick Hazretleri bu köyde doğdu. E, onun da geçen sene 30. Patriklik yılı 60. ruhani yılı kutlamalarını gerçekleştirdik. E, o da ada arşığı desek yeridir. Yani adaya senede 3 4 5 gelmeden özellikle ilkbahar, yaz aylarında gerçekten <laughs> edemiyor. İyi de yapıyor. Çünkü Çok onunla güzel. birlikte e, yani e, çocukluğunu hatırlıyor. Hı-hı. işte kardeşleriyle buluşuyor. Hı-hı. Onun içinde e, yani böyle bir nostaljik bir seyahat oluyor. Biz de onun tabii varlığından çok güç alıyoruz. Çünkü bize şeyi hatırlatıyor. Bu kuvvetli bağını Hı-hı. hani Hı-hı. unutmaması bizim için de bir e, örnek teşkil evet. ediyor yani en küçüğümüzden en büyüğüne kadar. Çok e, önemli. Ee, ve hep böyleydi Patrik Hazretleri yani ilk günden ilk seyahatini buraya yaptı. Patrik olduktan sonra Hı-hı. çok iyi hatırlıyorum. Ee, ve hala o şeyini bozmadı yani. Hı-hı. Düzenli olarak gelip gidiyor Anladım. E, ve adayı her tüm dünyaya yani adadan anlatıyor, e, bahsediyor. Çalışıyor. Yani buranın güzel, doğasından, buranın mimarisinden, güzelliklerinden. Hı e, hı. Çünkü çocukluğu burada geçti. Evet. İstanbul'u özlüyorsun ama değil mi Stelio? Bir tarafıyla. Özledim valla. Her şeye rağmen, <laughs> kaosuna İlk rağmen. İlk defa söylüyorum bunu. <laughs> Gidimizin tabii. <laughs> ama. Biz bize e, rahat olalım. Kimse duymuyor. E, bir tık özledim yani. Anlıyorum. Neyi özledim? İşte evet. biraz müziklerini özledim. İşte evet. hengamesini de bir tık Kaosu, özledim. Ee, kış burası çok yani bir de pandemi artık herhalde evet. bizi yordu. yani başta hoşumuza hmm. gitti. Ama hani bir noktadan sonra insan şekilde Anlıyorum sosyalleşmek istiyor. E, ama yollar yapıldı, yapılıyor. E, sağlık olsun. Gelip gideriz yani. yani. Dünya küçüldü yani evet. sonuçta. Ee, seninle Uzattık lafı galiba. Seninle muhabbet etmek her zaman çok <laughs> keyifli ama programın bir süresi var biliyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Ne Stelium. demek yani. Beni konuk eks, ettin. Eksik olma. Programı ya, konuk oldun. E, sen devam ederiz. Kıymetli misin? Eyvallah. Yani. İyi eyvallah. ki varsın. İyi ki sen de Keyifli. devam ediyorsun bu, bu macerana, bu Açık Radyo çok uzun önemli. yola. Açık Radyo. İmroz da aynı şekilde o, benim atarlar. İşte internet sağ olsun. Ee, takip ediyoruz az eyvallah, da olsa vakit eyvallah, buldukça. Eyvallah. Biraz Sağlık gündemden olsun. uzaklaşıyorsun aslında. Yani e, İstanbul'dan küçük yerlere gibi. gidince ama tabii evet. arada e, Çok e, dinlediğimiz birinci istasyon Harika. E, açık, açık radyo, radyo yani tartışmasız. Son ne demek istersin dinleyicilerimize Açık Radyo ee, ya? bu program için son tabii. Sonra yine devam edeceğiz. Valla İmroz'u e, keşfetsinler ama Koruyarak sadece ama bir biraz... artı bir almak için değil. <laughs> evet o beni çok üzdü. Ee, Beton bloklar, hiç yani mimarisi tamam. E, adaya uymayan gelirken onu gördüm. Ölçü en nihayetinde ölçü evet. gerekiyor. Ee, adanın keşfedilecek birçok güzelliği Kesinlikle. var. Yani gastronomi, doğa, ee, kültür, kültür müziğiyle, tarihiyle. Tabii, e, yani onlara biraz daha e, araştırıp biraz daha e, bir de sezon daha genişlemeli burada. Değil yani mi? herkes aynı tarihlerde aynı şeyleri yapmaya çalışıyor ve Trafik. artık burası kaldırmıyor bunu. Yani 12 hmm. aya yani belki bir festival yapılmalı. Atıyorum Haziran ayında burada bir hareketlilik olmalı. İnsanlar daha çok gelmeli, daha Doğru. çok gitmeli ve Hani e, Ağustos'un yükü. O yani herkes Temmuz Ağustos'ta gelmeye çalışıyor ve ne oluyor? Kitleniyor yani burası ölçeği belli. belli doğru. Ee, Haliyle sonbahar çok keyifli değil burada. mi? Ben yani, de çok seviyorum buranın e, sonbaharını. E, yani kış kar yağmış ama değil mi? Geçen kışta kar yağmış. Çok burada. az yağdı bu sene. Çok yağmadı ama soğuktu bu kış. Ee, ama cennet benim için. Ada herkesi bekliyor yani. Eyvallah. E, ve daha bilinçli burayı keşfedecek e, insanlar Eyvallah. gelirse çok, seviniriz. Çok teşekkürler tekrar. Çok ee, selam. Ne demek. Pelin'e. Her zaman bekliyoruz. Pelin'e, e, hepinizi. Leonidas'a, anne babaya. Eyvallah. Şifa diliyorum da için. Aynen. Umarım Yine... iyi haberler alırız Sterlion. Sağ ol, sağ ol, var ol. Eksik olma. Ee, size de İstanbul'da Eyvallah. E, Sabır sağlam mide <laughs> diliyorum. <laughs> evet abi çok teşekkür ediyorum tekrar. Eyvallah. Ayaklarım sevgiler. Eyvallah. E, Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün sevgili arkadaşım Stelio Berber ile geçen ay İmroz'da yaptığımız söyleşiyi dinledik. E, İmroz söyleşilerine önümüzdeki hafta Mehmet Gürmen ile devam edeceğim. E, Mehmet ile ada tarımının dününü, bugününü ve geleceğini konuşacağız. Ee, küçük bir e, duyurum olacak. Ee, işte bu yıl 22-26 Ağustos tarihlerinde Assos'ta Türkiye'nin ilk Rebetiko kampı yapılacak. Ee, Yunanistan'dan Spiros Gumas ve kumpanya Parapetameni'nin katılımıyla yapılacak kampa e, sizler de katılabilirsiniz. Eğer katılmak isterseniz İvi Dermancı'ya bir e, mail atmanız yeterli. ividermancı.gmail.com adresine e, katılım e, talebinizi iletebilirsiniz. Adresi tekrar ediyorum ividermanci.gmail.com Babil'den sonra program kayıtlarına Facebook Babil'den sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı İmroz şarkıları albümünden bir e, şarkıyla kapatmak istiyorum. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay.